Ku ishe? Te lumi, te deti, e dëgjo, kur kur preket atje, bum këtu. Të fundit atje. Nëse, se kemi disa probleme këtu në studio. Kemi një ketër brenda në pultin e transmetimit, një ketër më i dashur. Cilin duhet ta nxjerrim disi. Po bën kër kër kër. Olta, Olta është Tani është poshtë tavolinës, nuk flet dot. E po mundohet t'i flasë ketrit. Mënyrë që ta nxjerrë që atje. Ta marrë me të mira. Po, me mm. kokrra misri. Ë, uh, po le të shohim, ai do lajthi, lajthi s'kemi për momentin. Ndoshta do gjejmë bajame tek bari. Te bari i Rognerit mund të ketë ndonjë gjë. Tam. Për ta nxjerrë ketrin nga strofulla e tij. E, e bëra sefte. E bëre Lori për herë të parë ngjiti Llogaranë. Ta gëzosh sa gjëra, sa gjëra bën po. Në moshë, mm. në moshë madhore. E bëri, po sigurisht që e mhm. e kisha fjalën po, po, për herë të po. parë në timon vetëm, se ka qenë. Apo për herë të parë fare? Jo, jo, më. Si jo, më jo. Jo, jo. Jo, jo. Qe pasagjer. Ke qenë pasagjer, po. Kështu që um, e kalove atë. E kishe, e kishe po çfarë? E kishe me presion apo si? Jo, jo, jo, presion s'ka kshu, jo, Llogaraja, Llogaraja. Gjithsesi kshu në. Që mua më duket se nuk ka, domethënë, ndonjë problem. Rruga shumë e mirë, po ti je i kujdesshëm? Tam. Mund të zbresësh kollaj. Duhet të kesh edhe mendjen e duhur, se mund të jesh ti i kujdesshëm, por janë të tjerë të pakujdesshëm. Ka kshu vetëm Blendi që duhet. Përgjithësisht është okay, nuk është se ka shumë aksidente andej. Mm. Jo, vetëm parakalojnë në malore dhe në kthesë, domethënë, aty pashë. Më të zënë shpësi me vrap, po jo, ketri. Po unë më ishim varg ne. A, ishte varg. Po dhe futej ai në kthesë. A, e kuptoj. Malore. Nejse, sa njerëz e bëjnë atë, duke shpresuar që të paktën ai përballë do jetë do jetë më mirë se unë, e kemi rësisht, e ndoshta ai do të na shpëtojë Duket burrë i mirë, duket burrë i mirë, fute, fute, fute Edhe e fut, e kupton edhe rrezikon jetën Po nejse, um, ti je rehat, se nuk je para makinës Po, e vërtetë është Se kam dëgjuar që Radha ndonjëherë bëhet nga Fieri deri në deri në Dhërmi. Mm. Domethënë vargu. Është radhë e madhe. A ca njerëz po ankoheshin, nuk e di sa e vërtetë është. Dhe njerëzit e ekzagjerojnë me ç'është. Me ç'kam parë unë, ka ekzagjerime, po. Po që ankohen pak për për këtë radhë. Nejse, uh, mirë se keni ardhur, është Klubi i Mëngjesit, në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së, çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Këtu me Blendin, me Jerin, me Altinin. Hello. Olta është duke folur me ketrin, që është në pultin e transmetimit brenda aty. Ka ngritur një fole, duket se ka më duket se është një familje. Oh, ketrash. Pas kanë ardhur. Që jetojnë atje, po se s'ka mundsi. Nuk ka mundsi se disa i kemi kapur, sigurisht i kemi lëshuar më vonë. Po janë shumë. Ëm, um, e nisi me një këngë? E nisi. Çfarë do të gjejmë? Çfarë doni? Çfarë doni t'ju qeras me këngën e parë kam unë? Një sekond, prit prit Alieri, hiqi duart nga xhepat. Mos mos e futur në xhep. Dakord. Okej, je gati për një Love on Top për shkakun nga Beyoncé? Shumë mirë. Është shumë e mirë. Faleminderit. Okej, është me qershi. Po. Po. Like the cherry on top. Ja ku e keni këtë? Unë mendoj në këtë në këtë periudhë ka qenë në formë fantastike. Beyoncé. Qejf për ta dëgjuar, qejf për ta parë. Ja ku e keni miq të dashur, le të nisë kjo javë. E nxehtë gushti, 7 e 4 minuta, Klubi i Mëngjesit. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1798, u rithemelua korpusi i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i cili krijoi dhe bendin e Marinës Amerikane. Në vitin 1933, të gjithë mësuesve të shkollave në Gjermani u urdhëruan për të lexuar Mein Kampf të Adolf Hitlerit. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër, erdhi në jetë stilisti i famshëm italian Giorgio Armani. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër, presidenti amerikan Franklin Roosevelt u bë i pari shef ekzekutiv amerikan, i cili udhëtoi përmes Kanalit të Panamasë. Në vitin 1967, këngëtari Kenny Rogers formoi grupin me titull The First Edition. Në vitin 1970, Grupi The Who nxori në treg albumin me titull Summertime Blues. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy, u mbajt kampionati i parë i shahut midis Bobby Fischer dhe Boris Spassky. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë, policia në Korenë Jugore arrestoi pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë demonstrues në një ditë, Ata ishin të shqetësuar për sigurinë në Lojërat Olimpike në Seul. Në vitin 1995, marrëdhëniet e plota diplomatike u vendosën midis Shteteve të Bashkuara dhe Vietnamit. Në vitin 2008, Apple nxori në treg iPhone 3G. Sot është Dita Botërore e Popullsisë, një ditë për t'u fokusuar në çështjet e popullsisë e sponsorizuar nga Kombet e Bashkuara. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. E Club TV-s, Olta miq të dashur e ka nxjerrë uh, ketrin, nxori ketrin e saj nga po, po, e nxora. Nga pulti i transmetimit. Po jo, jo mua. Po e njohun mikrofonin tim, po, po ti fol për mikrofonin tënd. Ai jot i ngrihet më shumë, e sigurt. Faleminderit. Okej, okay, atëherë do të nisim tani me Jerin miq të dashur, e cila ka gati një shprehje për ditën e sotme. Jerin na frymëzon çdo ditë në mhm. klubin e mëngjesit. Mhm. Atëherë shprehja që Shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga një shkrimtare italiane, Paola Melone. Melone. Dhe shprehja është kjo. Mhm. Bërtit nëse do të hysh mhm. në mendjet e njerëzve. Mhm. Por nëse do të qëndrosh në to, pëshpërit. Mm. Pra me të bërtitura nuk arrihet asnjë gjë. Bërt, më jo, arri arrihet pjesa e parë. Bërtit nëse do të hysh në mendjet e po. njerëzve, por varet se si hyn në këtë rast. Zhvishen. Por nëse do të qëndrosh aty, atëherë pëshpërit. E bukur. Faleminderit. Të lutem. Ku dëgjon? Ej, dje kur uh, mm. kam marrë makinën dje. E kishte ndenjur në diell sa. Ah, ishte bërë sauna. Huh. Po jo, po shikoja atë termometrin. Mm. 38 gradë Celsius. Wow. 38 përjashta. Edhe ishte nxehtë. Normal. Ishte ishte nxehtë dhe s'kisha parë ndonjëherë që të shkonte 38. Kur e pashë njëherë kështu s'u besoja syve. Po. Po s'ka shkuar. Vapë e madhe. Dhe unë kam nevojë për ndihmë me kondicionerin. Olta më thotë mua shko në një fshat këtej nga Tirana se paska një. Po, ka servis. Djalë atje që. Po. po e di si e dua, e dua akull, akull, akull tani në këtë periudhë viti. Akull ta bëjnë. Se është Nuk e di. S'e duroj dot fare, nuk e di nëse të është a a ndodh për shembull që me rritjen, me moshën, mm. toleranca bie, por nuk e duroj dot fare. Kur është kështu vapë, a s'e duroj dot, e duroj se s'kam ça i bëj. Ish, ishim te pishinat, një të ishim të martën. E javës kaluar, se ai është edhe pa kopsht tani. Pushim edhe e mora e çova fill pas emisionit pothuajse ora 11. Edhe kapi një hardhucë. Po ishte shumë e vogël ajo dhe bishti i asaj i ngeli në dorë. Ishte shumë e bukur. Tani bishti i hardhucës zgjatet sërish. Po. Mhm. Kështu që nuk është ndonjë problem i madh. Por të shtunën prapë në pishinë kapi të njëjtën hardhucë me bisht të këputur. Veto, ishte ajo me bishtin e këputur, po. Edhe duket që Po pak ditë kishin kaluar, kështu që nuk ishte rritur bishti akoma. Jo, akoma po por kishte filluar të dallonte, nuk ishte mm -hmm. më mhm. si sapo prerë, domethënë. Mm -hmm. Kishte filluar atë procesin e vet. Dalëngadalshëm. Kemi tani Oltën miq të dashur, që do na informojë se sa do të jetë sot një tjetër ditë kur mendoj se nëse jeni në qytet pastaj duhet T'i shfrytëzoni këto pishinat, mundësitë e freskimit. I jepi Olta me motin. 25 gradë është në këto momente, 36 do ta keni maksimalen për sot dhe do jetë shumë vapë. 36 miq të dashur dhe përveç se kësaj, do jetë edhe shumë vapë. Po patjetër që po. Sot Olta. 36 dhe kështu dhe do vijojë, do vijojë deri të premten, por të premten kemi një ndryshim të temperaturave, 29 shkon maksimalja. Jo më jo. Nuk e di pse. Një rënie. Mm. Gjithsesi është vetëm fillimi i javës, djetë, nuk i dihet. Arrin dhe kulmi i verës. Wow. Nuk besoj se duhet të jetë kaq fresk. La kulmo, po, le të shohim. Faleminderit Olta. Ju lutem. Je shumë e mirë Olta. Faleminderit. Kap ketra bën motin. Po bëj ndonjë punë. Po. Bën një punë. Po. Pothuajse. Mirë. Atëherë, ne do të bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër tani. Kur të kthehemi do të ketë muzikë nga Gym Class Heroes dhe Adam Levine. Si quhet ajo kënga? Ke parasysh? Mm. Ora shënon 7:21 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Hello. Mirëmëngjes që të gjithëve. Portugalia mm. është e rëmbeu fitore. Fituesja e kampionatit europian dhe gjithçka është mbyllur mbrëmë. Nuk e di nuk nuk jam i sigurt nëse mm. u kënaqët, po unë për vete me thënë të drejtën dje po bëja tifo për uh, për mm. Portugalinë. Ashtu e mendova. Mm. Ne jemi kënaqur për shumë arsye në fakt. Pse? Po edhe nga arsye tjetër që mbaroi një muaj kaq i gjatë futbolli. A jeni të lumtur që po, po, po. mori fund domethënë. Pikërisht. Nuk ka paguar. Po pse bëni sikur s'e shihnit deri dje apo? Që nuk do shihen më grumbullime çunash nëpër lokale, nëpër. Mos ki merak. Po pra që nuk do pra, grumbullohen më, pra. por që duke bërë tifo, duke dëgjuar gjithkund me zë të lartë. Mhm. Mm komentin e ndeshjeve. Sa mirë. E shikon? Kurse juve programin tuaj do vazhdoni ta keni? Telenovelat tona. Vazhdojnë apo jo? Mblidheni nëpër kështu mbasditeve. Po sigurisht. Po nëpër lagje. Ne bëhemi sa. Turma grash. Imagjinoj se kur ti jeni ashtu. Ne jemi turma grash që shoqërohemi nga burrat. Okej, okay, se kjo është stereo, stereotipizim kështu. Jashtëzakonshëm, po. Bëj shaka me juve. Pse kaq shumë e keni vuajtur ju? Turma njerëzish, po, turma jo, turma meshkujsh ajo të po, mbledhur nëpër kafe. Mbrëmë ishte turma e fundit. Çfarë të shqetëson ty kjo? Po jam poshtë ballkonit. Ah, e kisha te. Po. Jetojmë në qytet. Po mirë, se një gol u bë gjithë natën sikur. Jo, jo, po kishte sa raste të humbura që bëj shumë heshtje no. dje. Ah, po. Oh. Po ti çfarë bëje? Të të mm. hiqnin kështu po. Më ra tenxherja nga dora, ojë, po. sot rrem. Sikur, jo, kjo sikur po qëndiste. Edhe ishte ndërhyrja nga Payet, mbrojtësi francez, që na bëri golin e dytë kur u mundëm nga Franca. Ai mos ta, ai pika pika dhe ë uh, po e, e goditi uh, në gju dhe mbaroi nata për Kristianon po, u përpoq ai. Qëndronte me atë fashimin e me ato gjërat e tjera, por në fund fare mm -hmm. lotët shpërthyen. Ka qenë. Edhe flutura në. Kishin lënë dritat e stadiumit ndezur gjithë natën e mhm. kaluar mm -hmm. për arsye sigurie. Nuk ah. donin ta kridhnin stadiumin ë mm, uh, mm. në Errësirë, është Stade de France, duket se quhet ai Stade de France, kështu, që është në Saint-Denis aty në Paris dhe për këtë arsye fluturat ishin mbledhur, se i keni parasysh, janë flutura nate këto. Gjërat. Kështu që kishte në fushë e dukej dje, Edhe në kamera, një mm -mm. pushtim nga nga fluturat e natës. Po kanë dhe ato të drejtën për ta po, shijuar ndeshjen nga afër. Shumë tifozim. Po që ishin ishin ashtu. Nuk mendoj që kishte ashtu aq shumë flutura në shkallët. Në ulëset e stadiumit, mm. te tifozët po ishin ishin te bari atje të mbledhura në fushë. Po ndoshta aty ku dritat janë më të forta. Ëh. Nejse po mbaroi, më në fund Olta është e lumtur që mbaroi po, miq po, po. të dashur. Portugalia, unë mendoj që ndeshja e mbrëm mund të kishte shkuar edhe në favor të Francës, shtyllë pati. Mm. Etj, etj. Raste kështu. Pa shfrytzuara. Griezmann pati një me kokë që mund të kishte shkuar në rrjetë atje pas. Është çështja e fatit. Mhm. Mm çështja e fatit. Kështu që Ronaldo qau. Pastaj qau dhe qeshi. Tam. Në fund fare. Në fund. Pastaj qau nga gëzimi. Mm. Shiko, e, ke parasysh për Ronaldo mua m'u bë qejfi. Unë nuk jam fan i Realit Madridit, jam ti e di, Bayernin e këto. Mm. Por uh, por edhe edhe sigurisht atë pjesën që e përmendin gjithë ata që e kanë inat Cristiano Ronaldon gjithmonë është pjesa e fangërllikut, e ankesave, e mimikave, e gjithë këto gjëra. Por vështirë që të ketë një individ mm. sot në futboll që të ketë përkushtimin them ndaj trupit vet, ndaj mm. uh, e jo në kuptimin e se si duket trupi, mm. por ndaj trupit në mënyrë që trupi si makinë të të japi maksimumin atë. Mm. Kujdeset për veten e vet në mënyrë të jashtëzakonshme. Cristiano Ronaldo është s'ka jetë pra. Në një planet tjetër për për sa i përket asaj. Shiko një gjë për shembull, Schweinsteiger, uh, lojtari i Gjermanisë ka të njëjtën moshë. Schweinsteiger është afër fundit. Schweinsteiger kur kur doli për herë të parë në kampionatin evropian, m'u duk sigurisht se barku te goja, se ka pas ca kohë. Po ndryshon. E po, në janë në të njëjtën moshë, janë 31 vjeç që të dy, edhe edhe po të shikosh forma s'ka s'ka lidhje fare për shkak. Mhm. Në syrë, Ronaldo është. Mm, e vërtetë është. Kështu që edhe kjo i mungonte. Kështu që për këtë ma bëj qefin. Pastaj ato ato ato pjesët që s'ja kemi qef, do vazhdojmë mos ja kemi qef. Po po, do vazhdojmë. Është ajo shprehja që kemi kije inat, po i jepi hakun. Mm. Si për shembull këto Kjo goca e grupit LP që mm. ka një tatuazh në gjoks Po ka një zë të mrekullueshëm. Ka një zë të mrekullueshëm. Unë un, kur e kam parë për herë të parë për shembull, nuk isha i sigurt nëse ishte më dëgjohej si femër, e më dukej si burr. Unë vazhdoj ta mendoj që është burrë. Jo, nuk është burrë. Nuk është ashtu, Olta. Është thjesht grua, Olta, thjesht grua. Kaq, që duket si burrë. Edhe s'ka ndonjë gjë të keqe Por tingëllon Tingëllon mirë, apo jo? Po Kështu që mbylli sytë kur ta Patjetër, vetëm dëgjoje Kur ta dëgjosh këngën Ja ku e keni tani në klubin e mëngjesit kjo është Lost on you 727 Ora tashmë 7:31 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur është uh, koha tani. për të dëgjuar nga Eldi në lidhje me trafikun sot në kryeqytet. You know that I'm a Jamaican. Mirëmëngjes Eldi. Mirëmëngjes Blendi Sare, mirëmëngjes. Na mirëmëngjes. Na flet nga terreni? Po Blend nga terreni. Sepse kam kam parë sot në mëngjes që që ke dalë ndërkohë. Po po Blend, mm -hmm. zakonisht aktiviteti vjen rreth orës 6:00 të mëngjesit. Po pse nuk të pëlqen gjumi ty që del që në 6? Jo, jo, është pak më fresh në mëngjes, prandaj Blend. E kuptoj. Po ka ka ka kërkesë, ka trafik, më trego pak, si është puna? Po, Blend, këtë lidhje të parë se ç'pashë, është e qetë, un sapo përshkova një segment nga Sheshi Wilson drejt kodrave të liqenit, trafik normal tek rruga te dëshmorët e katër shkurtit. Pothuajse në vija të përgjithshme në akset kryesore qarkullohet pa trafik, është një mëngjes i qetë, por besoj si ditë e hënë do ketë lëvizje, mbase lidhja e dytë do jetë një përmbledhje më e saktë për për gjendjen, për gjendjen, por për momentin kalohet pa trafik në çdo pjesë, rruga e Elbasanit, Unaza e Sipërme, kryqëzimi i Spitalit, ka lëvizje, por gjithmonë qarkullohet zinxhir dhe pa vështirësi për momentin. Faleminderit. Shumë faleminderit Eldi. Eldi, ëm uh, dua të të bëj një pyetje ti me taksimetër punon apo apo punon kështu ja fut uh, sipas qefit asaj. Jo, Blend, unë zakonisht unë operoj me taksimetër. Taksimetri është është domethënë mbas 1 kilometër e gjys, pra hapja është 2500 lekë mm. të vjetra, mm. ose 250 lekë të reja. Sepse zakonisht duke qenë starti i tillë, mbas një kilometër e gjysë fillon dhe taksimetri lëviz mbas metrave që lëviz. Po e përgjithshmja është dhe të gjithë që kooperojnë është me taksimetra sepse është e vetmja gjë si në gjithë botën është mos i japim çmimet me fikse me me pravërsi, por taksimetri është po, edhe pozitiv për për klientin që e shef çmimin e ka përballë, mm. ndërkohë që është mirë edhe për një pjesë të, të që janë dhe online të Blend. Po mirë, le, më lejo të bëj një pyetje, se ka njerëz që përdorin taksi gjithë kohës. Tani, në qoftë se për shembull ti jep një çmim fiks, ti mendon që është është më mirë për klientin, domethënë është më i ulët çmimi me taksimetër se sa se sa këto çmimet e vendosur kështu a forfet? Ëh. Më më mirë unë besoj është taksimetri Blend sepse brenda taksimetrit ti mund të bësh edhe zbritjen. Pra, nëse një distancë nga Sheshi Wilson deri te spitalet shkon 6500 lekë të vjetra, domethënë, ti mund të bësh konsensus të 600 lekë, mm. të 6000 lekë, e kupton? E kuptoj. Si distancë. Por që taksimetri është pozitiv për të orientuar dhe dhe çmimin. E qartë, okay. Mos abuzohet. Kjo e kuptova. E kuptova. Faleminderit. Ciao, është Eldi i dashur që na informon mbi trafikun, 7:34 minuta në këtë moment këtu në klubin e mëngjesit. Unë jam Blendi së bashku me Jerin, me Altinin, me Oltën edhe me Lorin çdo mëngjes me ju. Nga ora 7 deri në orën 10. Unë kam një, e kam një ide për një anagram për sot dhe e di që ka njerëz që duan të luajnë e të fitojnë, por në fillim fare Olta do të na jap një kështu prezantim të Balmon Olta, kanë qenë këto po. emisione te italiani e gjithandej që bëhen ku mund të fitosh Ka qenë një emision ku viheshin produkte të ndryshme, shumë mm. para viteve. Mm. Dhe ti mund ti, domethënë audienca që ishte atje, nëse gjente çmimin, mm -hmm. se sa kushton për shembull kjo lavatriçe, edhe është aty prezantohet edhe produkti, se gjithashtu është një reklamë e madhe. Po lavatriçja e markës Kështu ashtu me kaq kubike me kaq domethënë çfarë të dhënash ka, mm -hmm. dhe ti duhet të gjesh se sa ka çmimin. Dhe nëse ti bie në kokë apo nëse ti je ai që është më afër, mm Ha më jo, jo këtë javë afër në Lalz. Sigur. Jo, e jo. i ka kështu domethënë i jep informacion, po jo të plota. Lori ka qen, Lori ka qen larg, ndërkohë që un këtu afër në Lalz. Sekretet ol. Po. Mhm. Isha ke gjiri i Lalzit. Në Hamallaj. Jo, jo, jo. Në Hamallaj me thën drejtën se s'm pëlqeu shumë, po. Mhm. Për fiksim u futa e pash. Po pastaj ika. Po. Nuk. Ça, ça nuk pëlqeu ty në Hamallaj? Nuk e di se si ishte kështu si rrëmujshëm. Okej. Okay. Olta ka qejf kështu. I ka e di më do me shezlongë kështu që ti po, jenë drejt ata me vizore. Vjen ai me vizore në mëngjes i mat ato. Normal, normal. Ti shumë, ai shumë, ai shumë, ai shumë. Ah. E prisha fare. Të tillë plazhe dhe mundësisht qetësi edhe pa shumë. Mundësisht mos ketë njerëz që Olta të rrijë edhe kështu. Mundësisht jetë kështu. Nuk vetëm për vete. Po. Le të bëjë ç'të dojë. Jeni gati? Gati. Okej, okay, le ta hedhim anagramën për ditën e sotme. Kemi gati këtu në klubin e mëngjesit. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë anagrama për sot është mm. Jeri, tam. Një demon uh, armik. Uh, një demon armik. Uh. Ti po e vizaton. Rarara. Rarara, nejse. Është thjesht për anagram. Jo, vizatimi është shumë i bukur. Faleminderit. Kuptoj që demonët nuk janë aq të bukur. Jo, nuk janë vetë. Demon armik. Një demon armik. D E M O N A R M I K. Demon armik. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Jo. Por është anagrama për sot. Nëse e zgjidh, bëhet një engjëll i paqes. Por tani për tani, Sa është ende e ngatërruar, është një demon armik që duhet çarmatosur. D E M O N A R M I K. Demon armik. 0-6-19-27-12-2 Olta? Nxirre ketrin Olta. S'po më Nxirre ketrin brenda teje. S'po s'po më del asnjë fjalë që. Po. Jam dakord që s'po të del sepse kam punuar për këtë. Nxirre ketrin Olta. Pra miq të dashur për një orë nga miqtë tanë tek primi Moçis duhet që të zgjidhni anagramën demon armik. Rivendosni gërmat për të formuar një fjalë Që ka kuptim tjetër, se dhe kjo ka. Mm -hmm. Se ti më erdhi një ide, po. Të erdhi një ide? Mm -hmm. Ma bëj njëherë kështu? Me gojë? Me gojë, thashë, jo me zë. Ah, ok. Ah. Ishte ajo pëshpëritja që thashë po, të ngeli në mendje. Që të në besë, po. Mirë. Kaq për tani. Shohim se si do të shkojnë këto gjëra. Mund të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Miq dhe mikesha. Në rregull. Mm. Atëherë miq të dashur Kjo mund të jetë pak e vështirë Por informacion që mund të gjendet mhm. Lojtari që shënoi golin dje për Portugalinë Eder, ishte ai goli mhm. Nga jashtë zonës Gol i ulët fare, por që ishte fik, fiks aty ku duhej që portieri francez mos ta kapte dot kishte luajtur një numër shumë të kufizuar minutash në kampionatin evropian deri më tani. Mm. Pyetja është sa minuta, minuta kishte luajtur para se të futej mbrëm ky lojtar. Ky lojtar. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Domethënë, minutat e mbrëmshme nuk quhen mm -hmm. Por para se të hynte në lojë mbrëm Edhe mbrëm ishte një zëvendësim Mm. Hyri në lojë me vonesë, domethënë hyri i hyri në fund u ndrua. Ë, uh, më duken se u hoq Sanchez, doli Sanchez dhe u fut Eder. Pyetja është sa minuta kishte luajtur Eder? Mhm. Mm para ndeshjes mbrëm. Në gjithë turnamentin Euro 2016 në Francë. Mhm. Mm në rregull. Okej. Okay. Doja vetëm që të ishte e qartë. Po mendoj se jam. Mhm. Mm Kështu që le të shkojmë tek muzika tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, shkoa. Ngrini pak zërin kësaj. I still haven't found what I'm looking for. Ronaldo e gjeti më në fund fatin e vet. Ma ka dhënë zot, si është ajo? Ma dha zoti si është tek uh, Përrallë nga e kaluara. Është fati im. Po më dha zoti. Më ra nga qielli. Më ra nga qielli.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 Mirëmëngjesi. Demon Armik është anagrama për ditën e sotme, Demon Armik për ju që sapo na bashkoheni. Çuna dhe goca. Mhm. Është për t'u zgjidhur e kur të më jepni fjalën e saktë, Atëherë do të jemi gati për t'ju dhënë një orë mm -hmm. nga miqtë tanë tek primi mosis. Pse duket sikur sapo nise të thuash diçka? Jo, nuk ka lidhje fare fjala me, me ashtu si tingëllon. E di. Ti do të thuash që fjala e vërtetë që fshihet mbas demon armik mm -hmm. nuk ka nuk, nuk është as demoniake në jo. jo. Kjo është dhe e bukura. Po pra, po pra, do të thotë që mos e kam demonizuar pak? Mm, bukur. Po e kam nxirë domethënë. E kam bërë demon armik. Kujdes, mos kërkoni një fjalë të keqe ose demoniake. Është është më e thjeshta, mm -hmm. po. Është vërtet. Shumë mirë. Dje kishim edhe Victoria Nuland, zonjën mm. Victoria Nuland uh, për një vizitë disa orësh këtu në kryeqytet. Ajo është ndihmës sekretarja e shtetit. Mhm. Mm që është një post shumë i lartë në administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe dihet që po bëhet e gjitha për këtë reformën në drejtësi, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mm -hmm. janë me një propozim të ri tani. Para palëve po mundohen që t'i bëjnë gjërat, do aty ku ndahen po mundohen që të të bashkojnë. Të gjejnë kështu. Imagjinoje si një kanal me ujë, mm -hmm. e këta që hedhin gur në mënyrë që presin presin që të të bëhet ndonjë urë aty, ose të bëhet pak më cekët në mënyrë që mm -hmm. të kalojnë. Mbledhin paktën pantallona deri te gjunjët e të kalojnë kështu. Pa u lagur, se tani u vjen deri në fyt. Po, ata nuk e bëjnë ata, kështu që duhet një urë për ta kaluar mm. më kollaj. Ndoshta. Ndoshta një urë. Shohim po Viki e kishte thënë të vetën dje. Mhm. Mm e kam shumë për zemër Shqipërinë ka thënë. E kam shumë për zemër Shqipërinë, sepse ka diçka në karrierën e saj që e lidh me vendin tonë. Nga e shkuara. E saj në E ka fjalën për punën. Mhm. Mm A mendova se mund të ishte në një Victoria Nuland ka qenë përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në këtë organizatë. Mhm. Mm Kështu që kur, kur ka hyrë dhe Shqipëria në atë organizatë, kjo ka qenë ka qenë atje. Tam. Për ta mirëpritur, edhe dhe prandaj thotë se e ka për zemër. Pyetja është, cila është kjo organizatë? Organizata. Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. A kemi një përgjigje të saktë për minutat që ka luajtur Eder para se të shënonte ose para se të hynte në lojë dje? 13 minuta. 13 minuta është saktë. Kush e ka thënë? Bravo. Ka thënë Gita e para 119 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Gita. Do të thotë ky ka patur 13 minuta gjithsej. Gita. Mhm. Gita. Gita, dëgjoj, po për kampionatin. 13 minuta ka luajtur ai në Europian para para se të hynte dje në ndeshje. Mm. Kështu që i duhen shtuar edhe minutat që luajti mbrëmë për të nxjerrë pastaj kohën e tij totale. Shkon diku te po 45. Po, por në gjithë ndeshjet që Portugalia kishte bërë 3 ndeshjet e grupeve Europian nuk e di, Lori. Po unë mendoj që francezi. Po pra, portieri francez. Mm. Nuk ishte se ti bënda ai aty. E ai është shumë i Ai është aq larg atje. Shumë shpejt ishte. Edhe Loris do rrijë sigurisht në në qendër të portës, se nuk mund të po, po. lirojë portën të ta hapë ta bëjë bosh. Ishte topit që normal. Ishte shumë shpejt, ishte ishte ishte aq pranë shtyllës. Sa domethënë ajo ajo për një fije preku shtyllën aty ku. Mm. Kështu që ti pikërisht aty do ta fusësh. Aty është aty është më larg për portierin. Nuk mendoj që ishte faji i portierit Lori. Ëh, uh, tu dai for? Jo. Jo. Jo. Se është e ke parasysh ka ka qenë është kjo kënga Fieri, nuk e di nëse ke e ke dëgjuar ndonjëherë. Të gjithë së bashku do të numërojmë dhe do thërrasim tu dai for. Ke qenë ndonjëherë këtu? Nuk ke qenë sa. Po po po po. Se dela edhe e bën atë pyetjen, kush është qyteti më Ne sot duam të këndojmë këngët e albumit tonë të parë. Dëgjoj, dëgjoj. Duam të kalojmë një mesazh tek ju. Ta merrni atë mesazh dhe ta kuptoni. Është mesazh i rinisë shqiptare. Është mesazh i realitetit që kalon rinia shqiptare sot. Vuajtjet e tona si të rinj. Dhe gjitha ato kalojnë në këtë album. Duam të këndojmë së bashku sepse kjo mbrëmje s'është vetëm e jona. Është dhe e juaja. Çdo këngë ne ta këndojmë bashkë. Bashkë. Jam i sigurt që shumica nga ju Fieri është qyteti i ëndrrave të mia. Fieri. Okej. E jo vetëm i tyre, po kam përshtypjen i i gjithë shqiptarëve. Po po, patjetër. Po. Ka Altin do të bëj një pyetje. Wow. Qyteti i ëndrrave të tua. Fieri. Edhe imi ua sa çudi. Yay. Yay, në më një. E, okay. Dhe le ta mbajmë këtë sa të vijë Sida. Çdo mëngjes me ju këtu në këto valë dhe këtë ekran miq të dashur nga ora 7 deri në orën 10 unë Blendi. Kjo Jeri, ky Altini, kjo Olta, edhe ai Lori atje tutje. Demon Armik është anagrama që kemi për ditën e sotme. Juve që sapo na bashkoheni keni një shans për ta zgjidhur këtë. Është një sfidë nga ne për ju. Mhm. Mm Demon Armik. Armik. D E M O N A R M I K. Demon Armik. Mm -mm. Demon Armik. Ai do të ishte grumbullak i vonë, ha? Reka mirë është. Reka mirë është mirë. Po Reko mund të ketë Reko, për shembull. Reko? Po. Po. E zëmë. Sokol Reko. Po. Ti di sot e kam emrin Sokol Reko, në rregull ti. Do të thotë, ama dhe. Çka ke këtu? Okej. Ehm. Po, ulta. Po. Ehm, dua të të pyes, fitues, çfarë kemi? Çfarë kemi vallë? Ë, kemi Naton pa dhënë. Mhm. Pra, Victoria Nuland ka qenë ambasadore e Shteteve të Bashkuara në NATO, NATO në kohën kur Shqipëria u pranua në NATO. NATO. Faleminderit. Është Amelia 372 mbaron numri fiton dy bileta për Shqipërinë. Ka NATO, ka NATO, ka NATO. Pam. Po. NATO nuk ka. NATO. Jo. Po ka neta. Okej, kemi një zë tani. Dëgjoni pak këtë zë. Është një është një përgjim që Altini ka kryer. Pastaj është një përgjumje mbi përgjimin. Zëri ka ndryshuar. Detyra juaj është ta zbuloni kujt personazhi i përket nga klipi. Kujdes. Brezi jon ka qenë pak më ndryshe, ka qenë brez pak më ëndërrimtar, më me pasion, kanë qenë gjërat atëherë. Brezi jon, brezi jon, brezi jon. Brezi, gjinia mashkullore Përemri pronor që merr është yn, jo jon. Dhe është gabim, thjesht është gabim mm, mm, në shqip. E dëgjojmë dhe njëherë. Siç është nëna jonë dhe jo nëna yn. Ashtu edhe brezi duhet të jetë yn dhe jo jon. Po e vërtetë është. E dëgjojmë dhe njëherë Se ne s'e nisëm kështu kush është ajo se mos na na vjen. Brezi jonë ka qenë pak më ndryshe, kanë qenë brez pak më ëndërrimtar, më me pasion kanë qenë gjërat atëherë. Më e pasion. Më me pasion. Më me pasion ah, kanë qenë gjërat. I bie. Atëherë. Nice, okay. Le ta gjejmë se kush është. Është këngëtare? Mund të fitoni një dhuratë, a do japim uh, për këngën e ditës? A e shpallim? Po, le ta shpallim. E shpallim të nderuar. Le të japim një dhuratë nga dyqantaksi.com. E shpallim është një dhuratë nga dyqantaksi.com, miq të dashur dyqantaksi.com. Nëse doni që të blini produkte që kanë lidhje me plazhin, ëh, mhm. deri te kremrat e plazhit, ta po, mund të gjeni marka nga më të njohurat në botë. Mund të porosisni tek dyqantaksi.com, nuk keni nevojë që të keni një kartë krediti, vetëm shkoni dyqantaksi.com, mm. bëni porosinë tuaj, vini adresën tuaj Gjërat ju vijnë për 24 orë, kudo që të ndodheni, Tiranë apo Tepelenë apo Kukës apo Tropojë. Edhe kur gjërat ju mbërrijnë, atëherë mm. mund të paguani me para në dorë tek dera. Mhm. Mm dhe nëse gjërat nuk ju pëlqejnë, mund t'i ktheni, keni 48 orë. Pa pyetje. Po. Thjesht doni t'i ktheni, kaq. Po. Nuk ju pyet njeri pse do ta kthesh? Mhm. Mm etj etj. Si, qysh e tek. Po. Okej, okay, mm -hmm. uh, unë jam gati për pop quizin e ditës së sotme. Kam wow. dalur oh. në një Gërmë të caktuar në fjalorin e gjuhës shqipe kam marrë përkufizimet e katër fjalëve. Të cilat do t'jua lexoj. Të lutem po, fituesin e anagramës përpara se të kalojmë te pop kuici. Jepi. Rekomandim ka thënë Blerimi, Blerimi fiton orën nga Prime Watches 818 i mbaron numri. Bravo. Të lumtë Blerim. Anagrama jonë ishte rekomandim. Dhe ti e gjete. Dhe ti e gjete. Bravo Blerim. I pari, nuk e gjete vetëm ti, por ti e gjete i pari. Ose ndoshta dikush ishte më i shpejtë aty në të gjetur, por ti ishe më i shpejtë në të dërguar. Ç'rëndësi ka Blerim? Rëndësi ka që ti ke fituar një orë. Apo jo. Po. Super. Hajde ta marrësh. Mm -hmm. 822 Pop Quiz. Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Rilindas apo legalist. Yay. Për shqiptarët e çdo gjinie, mm -hmm. për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz. Ua sa mirë filluam. Jemi fiks për Pop Quiz, miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Unë i kam katër fjalët gati. Gati. Po, gati. Gati. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Jeri këtë do ta bëj ty. Mhm. Mm Fletë xhami e lyer nga njëra anë me një shtresë argjendi e zhive që ka veti mm. të kthejë rrezet e dritës. Dhe vazhdon dhe pak pas, po kaq. Okej. Okay. Vrite pak mendjen. Mhm. Mm Me kaq sa kemi të dhëna. një fletë xhami mm -hmm. e lyer nga njëra anë me një shtresë argjendi e zhive. Pam. Që ka vetinë të kthejë rrezet e dritës. Sa okay. e thjeshtë. Ma, shumë e thjeshtë vërtet. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Jo, po mendoja për një moment kur um, kush ishte ai se e harrova tani që digjte anijet romake. Arkimedi, po Arkimedi, Arkimedi ishte po. Okej. Ishte. Pyetja nr. 2 është për ty Altin. Po. Mendim që bie në kundërshtim me një të vërtetë të njohur a të pranuar ide që nuk pajtohet me arsyen e shëndoshë. Mendoj se e kam gjetur. Pra një mendim mm. që bie në kundërshtim me një vet, me një të mhm. vërtetë të pranuar. Mm Ide që nuk pajtohet me arsyen e shëndoshë. Dakord. Ç'është kjo vallë? Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Olta. Po. Kjo do të bjerë ty? Po. Kafshë ose bimë që rron e zhvillohet mbi një qenie të gjallë ose brenda mm -hmm. organizmit të saj. Mm -hmm. Wow. Po. kafshë ose bimë që rron e zhvillohet mbi okay. një qenie të gjallë apo brenda organizmit të saj. Mhm. Mm dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. E njohur ndryshe si pyetja e Lorit në klubin e mëngjesit. Po. Lori. Po. I dërguar i Zotit mm -hmm. që vjen të përhapë një fe mm -hmm. që shpreh vullnetin hyjnor. Mhm. Mm Shumë okay. thjeshtë. Po. I dërguar i Zotit që Vjen të përhapë një fe që shpreh vullnetin hyjnor. Mm -hmm. Nga fjalori i gjuhës shqipe në mikrofon, në veshët tuaj, nga veshët tuaj tek truri, tek dora, mesazhi 069 20 70 222 2 dhe pastaj këtu e lexon Olta, Olta e thotë me gojë, e dëgjon mikrofoni, mikrofoni e përcjell prapë tek valët e radios. Po, më falni. E kështu. Etj, etj. E dini është 8:30 minuta fiks në këto momente, ne jemi gati për të bërë edhe përgjigjet e pop quizit njërën pas tjetrës në mm. klubin e mëngjesit. Dakord. Është Olta që po ecën. Hajde Olta. Eja Olta. Eja e. Eja eja ti. Bëje dhe njëherë? Jo, jo, s'e bëj dot më. Ja, dhe nga fronti Olta siç e tha dëgjohet sot në klubin. Ishte Altini, ishte Altini. Jo, jo, jo, s'ishte Altini, ishe ti. Aha. Bravo, të lumtë. Wow, wow. Ashtu vazhdo. Wow. Dëgjoni edhe një herë, vetëm mbani vesh. Edhe wow. kur i them unë që s'i rri në një vend, s'i rri. Nuk më rri. Nuk të rri. Mirë. Pyetja numër 1 për ditën e sotme është nga unë për ty Jeri. Tam. Atëherë Jeri. Fletë xhami e lyer nga njëra anë me një shtresë argjendi mm -hmm. e zhive që ka vetinë të kthejë rrezet e dritës. Pasqyrë. O pasqyrë. Kush është më e bukur në botë? Barbarta. Pyetja nr. 2 është për ty Altin. Po. Mendim po, që po, bie po. në kundërshtim me një të vërtetë e pavërtetë. Të njohur, a të pranuar, ide që nuk pajtohet me arsyen e shëndoshë. Paradoks. Paradoks është saktë, bravo. Bravo. Është një paradoks zonja, zotërinj. Bravo, bravo. Ata që ishin tani po mundohej të kopjonte, por nuk ia doli. Ia doli në momentin e fundit. Thjesht i erdhi, i erdhi fjala. Bravo. Është siç thotë tek, më fal, si thotë tek 14 vjeç dhëndër? Më ra nga qielli. Po, më ra nga qielli. Më ra nga qielli, po. Atëherë kemi deri tani një në fjalën e e e dhënë nga Jeri, është një pasqyrë, pastaj kemi Altinin me një paradoks, pra mendim që bie në kundërshtim me një të vërtetë të njohur e të pranuar. Pyetja nr. 3 është për Oltën, po. kafshë ose bimë që rron e zhvillohet mbi një qenie të gjallë ose brenda organizmit të saj. Parazit. Parazit është saktë, bravo, parazit. Mhm. Olta. Po. Parazitët njihen. Njihen po. Edhe kalamajtë ndonjëherë. Mhm. Mm Pyetja nr. 4 është për Lorin. I dërguar i Zotit Lori. Po. Që vjen të përhapë një fe dhe të shprehë vullnetin e tij hyjnor me një mjekër të mrekullueshme dhe një vështrim miqësor. Profet. Profet. Profet bravo. bravo. Thashë do thoshte Lorin Terezi. Dhe unë atë po prisja. Po, po. kështu duhet ishte vërtet. Ja mjekra e mrekullueshme dhe dhe shikimi miqësor pra. I përmbush të dyja. Po. Mm. I kam thënë 100 herë. Mm. Mos, lëri aventurat. Jo, jemi last minute ne, thotë. Se ç'do të po. thënë last minute unë nuk e di po. Që vendosin aty për aty. A janë të minutës fundit? Po, si jemi kaq. Adventure Spirit. Adventure Time. Është një film tek Comedy. Nuk i uh, planifikojmë kaq shumë. Cartoon apo. E di, mirë, s'ka që shumë mirë se ju. Është bukur gjithsesi. Shumë mirë se këta më të vegjël janë, e ke parasysh? Ti shkojnë atje kështu. Oh, mos e kemi humbur Eldin. S'ka gjë. Se lidhemi pak më vonë me ta. Ora është tani 8:38 minuta të dashur në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur. Të gjithë ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu. Bashkë me Jerin, me Altinin, me Olton dhe me Lorin. Mm-hmm. Po shikoja një një video eksperiment që kishin uh, bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shikoja edhe Ato ngjarjet që ndodhën gjatë fundjavës mm. kanë qenë uh, të jashtëzakonshme sepse dy vetë janë vrarë, dy dy uh, të rinj afroamerikanë. Ëh, mm. uh, vrarë nga policia. Tam. Në njërin rast ishte edhe një video që e bënte akoma më të tmerrshme sepse gruaja që ishte um, çfarë kishte ndodhur ishte ky zotëria, i cili ishte një mësues në një shkollë Montessori. Mhm. Mm Edhe nuk kishte pasur kurrë në jetën e vet asnjë problem mm. me ligjin, asnjëherë i arrestuar, asnjëherë mm. ë mm. uh, nuk kishte pasur probleme pra me policinë. E ndalon policia, është me të dashurën e vet, kanë dhe një gocë 4 vjeç në makinë prapa. Mhm. Mm dhe ky ka pistolet. Edhe e ka me leje. Ky zotria. Ky zotria. Po. E ka me vete dhe i thot policisë që un kam pistoletë me vete. Mm -hmm. Edhe e ka me leje zotri. Po. Ndërkohë ai kërkon i thot më jep më jep patentën dhe regjistrimin. Mm. Edhe në momentin që ky fut dorën për të nxjerr kuletën, polici trembet edhe qëllon katër plumba mbi të. Wow, duke e lënë wow. të vdekur në po në makinë, siç ishte atje. Ndërkohë e dashura e tij, Gruaja, ë uh, Lavish e kishte emrin diçka. Ka prezencën mendore që të bëj diçka dhe hap Facebook Live. Mhm. Mm në ato momente, siç bëjmë ne ndonjëherë. Mm -hmm. Në klubin e mëngjesit dhe fillon të transmetojë që nga makina bisedën e saj me me policin, i thotë atij që ai thjesht po të jepte kuletën, pse e, e godite me me katër plumba. Dhe më pas kur gjithçka ka marrë fund, ai vdes mu atje në në sediljet e makinës. Ky mësuesi Montessori, ky oh. zotëria i padënuar kurrë më parë, ë uh, kanë edhe është dhe fëmia aty bëhet me vërtet shumë dramatike. Se kjo fillon të ulërasë e shoqja dhe ajo që i thot mos qaj, thot se jam unë këtu. Goca e vogël, 4 mm -hmm. vjeç, që sigurisht nuk kupton se ç'po Ç'po ndodh po i ati sa i ka vdekur. Mu atje. Sepse është, sepse është me ë uh, sepse është afroamerikan. Pikë. E tmerrshme. Është nga Afrika, ka lëkurë të zezë dhe kjo ndodh që po të kesh lëkurën e zezë, vdes. Për këtë arsye. Nga policia. Do dëgjojmë tani nga Eldi për trafikun e do ta rimarrim këtë temë pak më vonë këtu në klubin e mëngjesit. Jepi Eldi. Pa na trego pak. Ha, unë të dëgjoj shumë dobët Eldi. Dhe të larg, mos është. Do mos është larg shumë? Po. Eldi rregullo telefonin. Mos ka shkuar jashtë Tiranës. Jo. Jo, të dëgjoj shumë dobët. Të dëgjoj shumë larg. Të dëgjoj shumë shumë larg, po mund të jetë faji ynë këtu. Kthehemi nga ana tjetër. Lëre, uh, s'kemi çfarë bëjmë. S'kemi çfarë bëjmë. Kështu që kjo ishte historia e tij. Edhe im. Po jo, do t'ju tregoja diçka. Kanë mm. bërë një video. Ëm um, Ca çuna, nisur nga këto, kanë bërë një video tjetër. Ça kanë bërë? Kanë bërë një test është nga këto eksperimente sociale, po themi. Tan. Edhe në njërin në në njërin nga ë uh, testet këta kanë provuar që të mbajnë, sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e ligjshme që të mbash armë, tam. Dhe nëse e ke me licencë mund ta mbash me vete, mm -hmm. edhe nëse është një automatik. Dhe këta kanë marrë një automatik, e kanë gjetur dy persona që kanë leje për ta mbajtur këtë automatik. Mm -hmm. Njëri prej cilëve është ky zotëria këtu, nxjerr Lori. Po. Është i bardhë dhe ka ecur rrugës me automatikun në, në, në krah. Oh. Automatikun në krah del policia mm -hmm. dhe i flet atij. Edhe i thotë Si është puna? A ke me vete një mjet identifikimi? I thotë, a mund të të pyes se cila është arsyeja që ke dalë me me armë në në në mes të ditës? Kjo është pyetja. Dhe ndërkohë, domethënë është sjellë shumë mirë. Ndërkohë kanë bërë është e njëjta armë. Tani po është një person tjetër. Ky Nuk është i bardhë. Mm -hmm. Ky është person i tjetër race. Si spanjoll. Dhe shikoj se ç'ndodh. Kur policia e shikon këtë duke ecur me automatikun në qafë, mm -hmm. shih se ç'ndodh. Polici del nga makina me pistoletë në dorë dhe ia drejton atij përnjëherë. Wow. Shiko, shiko, shiko. E tmerrshme. Ai fillon i ulëret dhe e bën që të shtrihet në tokë. Jo. Shiko. He pulled out the gun. He's getting down. The guy he's just walking up and carrying. Tani Po ta shikosh deri në fund videon, mm. policët në asnjë moment nuk nuk e heqin syrin nga nga pushka. Si thua, dhe aty mblidhen një lukuni me policë. Cop saying he has e arrestojnë. Ja do ta, se zgjat pak. Po shikoj po, se çfarë. Po kishte lejen? Jo, tre makina. Po sigurisht që kishte lejen. Dy fuori po, strada. Ai as s'e mori mundimin që të pyeste. Vijnë tre makina për ta për ta ndaluar. Ë e ka ai sigurisht. Është me të dashurën e cila është shtatzënë dhe ajo është që po xhiron. Ia marrin armën e e lidhin edhe e marrin me vete. Ky tani s'ka bërë asgjë të paligjshme se janë të dy në rregull, po siç mund ta dalloni, mhm. sjellja nga ana e policisë është është si dita me natën. Komplet ndryshe. Wow. Si eksperiment social. Nëse katastrofë. Kthehemi pas pak te Mëngjesi në Club FM në 104 ka protesta në Amerika. Kjo është shumë shqetësuese, është kthyer në një debat shumë të madh. Është skandaloze. Ëh, kombëtar atje për mënyrën se si policia sillet me njërën racë se si sillet me me racën tjetër. Njerëzit me ngjyrë duket sikur vriten sepse janë me ngjyrë. Pa pa ndonjë arsye tjetër. Po. Sekret akoma. Ende askush nuk ka arritur nuk e di. Mm. Ta zbuloj. E vështirë ka qenë. Le ta le ta dëgjojmë edhe një herë tjetër. Le le të shpresojmë se kush e di. Ndoshta, mos, kush e di. Brezi jonë ka qenë pak më ndryshe, ka qenë brez pak më ëndërrimtar, më me pasion, kanë qenë gjëra të mm. tjera. Atëherë, Unë e pyeta Altinin në fillim nëse kjo vajzë ishte një këngëtare, Altini tha. Po. Dhe çka kanë thënë? Më kanë thënë Albërie Hadërgjonaj. Jo. Jo, është më e re se aq. Iva Tiço. No. Iva Tiço nuk këndon. Nuk është këngëtare. Flaka Krelani. Flaka Krelani jo. është e pasaktë. Jonida Maliqi. Atëherë unë do të ndihmoj mm. pak. Është një këngëtare shumë e njohur në Shqipëri. Mhm. Shumë, shumë e njohur në Shqipëri. E vërtetë. Dhe jo vetëm për zërin e saj. Mm. Dhe tjetra, që do të them është që ka qenë në lajme rishtas. Mm. Për diçka. Po. Por jo se për çfarë, se pastaj do e merrni vesh menjëherë. Bëhet shumë thjesht. Po. Pra një këngëtare shumë e njohur në Shqipëri, që ka qenë në lajme rishtas, në lidhje me diçka jashtë këngës, mm. diçka tjetër. Edhe është e njohur jo vetëm për zërin e saj, siç thashë. Tani dëgjoni edhe një herë. Në këtë prizëm. Brezi jonë ka qenë pak më ndryshe, ka qenë brez pak më ëndërrimtar, më me pasion, ka qenë gjërat atëherë. Mhm. Exactement. Po, ke bërë një punë shumë të mirë Altini. Faleminderit Eri, u mundova. Ai e sjell shumë vështirë. Okej. Nuk e di. Le të shohim. Nëse e gjeni, të merri vështirë. Do jeni, po, është e vështirë. Është e vështirë. Kështu pra, lajmet, lajmet e para në gazeta sot ende E meqë ra fjala për pensionistët uh, dritat shtyhet afati i faljes së kamatave, a? Kështu që pensionista mbajeni dhe pak. Që do të thotë? S'e kam idenë Olta se s'jam pensionist. Siç mund ta dish, jam djalë i ri dhe më vlon gjaku. Po ta po pra, kishin, uh, ta kishin falë nëse gjuna? E nuk ia falin. Pensionistëve nuk ia falin? Si ta falin? Mund falim gjobat e bizneseve më mirë. Ia falim mund t'ia falim bizneseve? Po, bizneset. Po. Ato e meritojnë. Po. po shikoja pak uh, debatet. Mm. Vazhdojnë debatet për reformën në drejtësi. Kemi folur edhe ne pak fare këtu në klubin e mëngjesit. Se është një gjë e mirë, është një gjë që duhet bërë. e domosdoshme. Mhm. Mm dhe ë uh, Lori iku në banjo. Iku në banjo. Po, iku në banjo. Tani. Iku në banjo sërish. Olta ka marrë pultin e regjisë. Pse iku? Pse iku? Po tash. I shkohej në banjo. Proces biologjik është. S'e mbante dot? Jo, unë e di mirë. Po nejse, po thosha, kjo reforma në drejtësi pra. Që na u bë, na u bë kaq kështu edhe nuk nuk u mbushet mendja, ke parasysh ku të gjithë janë të shqetësuar se mos mos kapet drejtësia, të gjithë janë kaq të investuar, janë këta janë burra, janë stoikë. Mendojnë për fatet e kombit. Politikanët. Meqë ra fjala te politikanët Ishin 4 kirurgë mm. mm. Asnjëri prej këtyre politikanë Edhe po diskutonin pacientët e tyre të preferuar mm -hmm. E thotë uh, Thotë uh, kirurgu i parë Mua më pëlqen shumë kur operoj Ta, thotë elektricistë. Se kanë kështu tha me me kode me ngjyra. E kuqja me të kuqen, e jeshilja me jeshilen, e verdha me të verdhën. Shkon atje dhe i gjej kollaj thotë ato zorrët e gjërat kështu. Mm. Bëj ç'kam për të bërë, mbaroj punën kollaj. Dhe i katërti thotë, "Mua më pëlqen që të operoj politikanë." Ai thotë, të tretë e shikojnë kështu, me sy zgurdulluar, "Ha, mos ka mundësi." Po, thotë, po, më pëlqen thotë. I hap dhe kanë, s'kanë as zemër, as stomak, as shtyllë kurrizore. Bosh edhe edhe kokën dhe prapanicën mund edhe t'ia ndërrosh me njëra tjetrën, domethënë janë të këmbyshme. Shumë kollaj. Pa pa. Pa pa. Ky u vonua, po bëri ç'bëri dhe do vijë prapë që të këndojë sot. Erdhi. Ë? Lovers Friends në klubin e mëngjesit miq të dashur për të mbyllur me nder orën e parë, të më falë të dytë. të klubit. Kur të kthehemi do jetë dhe Lori me ne. Shpresoj. Më i lirshëm. Yes. Kthehem pas pak. I'm not afraid to cross the line and turn this friendship into more than amazing. Stop, we don't have to change at all. Old school like a carnival. You're still my bestie, but you're more. Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit miq të dashur, ora është tani 9.05 minuta, unë jam blendi këtu bashkë me jerin Mirëmëngjes. Me Altinin, me Mëngjesi. Oltën dhe me Mëngjesi, Lorin E unë dua t'i Mëngjesi. falenderoj që të gjithë uh, që i kam këtu në staf I kam domethënë, nuk është se ju kam unë, se s'ju kam po, unë uh, Ju jeni vetvetja dhe jeni të gjithë të rritur Po e kam fjalën, ju kam, ju kam miq, ju kam shokë dhe Jam, jam mirënjohës për ju Çfarë ishte kjo për ty? Jo, thashë që falenderojmë edhe Blendin që po. Jo, se ah, kam kam bërë një pyetje, kam hedhur te faqja jonë, tek faqja jonë Olta në po, klubin e mëngjesit. Po, marrëdhënie me kolegët. Unë i kam shumë të mira, historikisht kam pasur shumë të mira. Po të vështira? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, asnjëherë, me thënë të drejtën. Olta? Ose mbase kanë qenë punët ose njerëzit, po. Olta si e ke marrëdhënien me Martin? Varet, varet. Ë, po të flas për marrëdhënien time me mm. Jerin, mund të them që mirë, kalon, mirë, i po. kalon 5 yjet. Faleminderit. Kalon 5 yjet. Wow, wow. Kalon, kalon E qartë. Si ta duash ti? Po, jo, si shiko, marrëdhënia me kolegët në zyrë, në punë, në të gjitha këto është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Po. Është shumë e rëndësishme në cilësinë e jetës që njeriu bën. Nëse ka kolegë të mirë, shkon mirë, domethënë ka atë marrëdhënien e paqshme, mm. ku diun se çfarë, marrëdhënien. Nuk po flas me shefat e me me eprorët apo pronarët apo me kolegëve. Por kolegët vetë. Ëh, mm. uh, stafi pra. Edhe jeta jote është më e qetë, je më me pak stres, edhe e shijon edhe mbasditen kur je në shtëpi po. Mm. Kurse kur ta nxin ata, edhe kur je në shtëpi pastaj rri mendon bobo, do shkoj prap nesër atje. Shikoj prap ato surretër, do të gjej prap ato 1 2 3 4 5 gjëra që mund të jenë të pakëndshme po. Mm. Jeta të bëhet e vështirë, puna të bëhet e pamundur, nxjerr tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme të kesh marrëdhënie të mira, të jesh mik, të jesh mm. shok me me ata njerëz që të bie për hise që të punosh. Po. Siç ne kemi qenë me fat, tu në klubin e mm. mëngjesit. Me shumë fat, madje. Unë unë ti, Altini dhe Lori jemi me shumë fat. Tu në klubin e mëngjesit. Olta. Aty aty. Olta neutral, aty aty. Më shumë fat, më shumë fat. Aty aty. Aty aty. Okidoki. Mirë pra. Mundohu sa të duash. Do të shkojmë tek muzika tani në klubin e mëngjesit. Send my love është uh, kënga që dëgjojmë është Adele, që ose dëgjo, di çfarë le, le të qëndrojë Adele. Mm. Se s'është rasti im për ta bërë tani këtë, se më vonë do ta kenë vështirë. Mm. Nga telefoni. Por duan që ta luajmë këtë. Kush është telefoni? Si quhet? Uh, This is what you came for, po? Po, Kjo është ajo kënga e re nga Rihanna. Tam. Ata po Rihanna. Rihanna i thotë. Nga Riri. Ju thonë në zonën e Tiranës. Këtu po. Tirehon. Tirehon. Është uh, This is what you came for, Calvin Harris dhe Rihanna. Kënga na pëlqen shumë. Është fort e mirë. Ne do ta dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit.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 surprizë për po, po. asnjë prej nesh, por në fakt ekziston edhe Tarzani i vërtetë. Në fakt nuk është vetëm një, por janë dy. Wow. Bëhet fjalë për Ho Van Lang, 44 vjeç dhe babai i tij Ho Van Thanh, tetëdhjetë e pesë vjeç, të cilët për dyzet e një vjet kanë jetuar si tarzanët në pyjet e provincës që ah. quhet që Quang Ngai, ndodhet në Vietnam. Hmm. Historia e tyre është bërë publike në vitin në fakt në janë gjetur nga njerëz të tjerë përreth kësaj province. Këta të dy në gjendje shumë të çuditshme, në gjendje të Tarzanit, të veshur me lëkurë, jo, ishin të shëndetshëm, por të veshur me lëkurë kafshësh dhe që jetonin në një shtëpi që e kishin improvizuar ata vetë në mes të pyllit. Dhe në 2013-ën kanë rënë në gjurmët e këtyre dy njerëzve, të cilët kanë një histori shumë të veçantë. Babai i 44 vjeçarit, Ho Van Than, ka qenë një uh, ka qenë pjesëmarrës në luftën e Vietnamit, por pasi i ka vdekur gruaja dhe një fëmijë tjetër nga bombardimet që kanë ndodhur gjatë luftës në Vietnam, vendosi që të marrë djalin e tij të vogël dhe të arratiset në pyjet e Vietnamit pa lënë gjurmë dhe nishan. Wow. Dhe në fakt, kjo ka rritur mes pyllit i bie. Janë rritur të dy mes pyllit në gjendje fillimisht të historia do të thonë është që ata e kanë nisur shumë keq sepse nuk ishin të përshtatshëm kushtet ku jetonin nuk ishin të përshtatshme, nuk ishin mësuar. Megjithatë ia dolën mbanë sepse uh, me luftë dhe me vullnet dhe me guxim ia del mbanë që të mbijetosh. Faktikisht Janë të çuditshëm, jetojnë në pemë Altini, jetojnë mes kafshëve të tjera, edhe pse fillimisht janë ushqyer me minj oh, bo, dhe më pas kanë gjuajtur kafshë më të mëdha. Wow. E po tani. Në fakt, Than që ka qenë veteran i luftës, vendosi që të largohej nga fshati i tij në vitin 1972 dhe vetëm në vitin 2013 ata u zbuluan në thellësitë e pyjeve nga disa banorë që jetonin rreth kësaj zone dhe uh, ata nuk kanë dashur që të dilnin dhe të bëhej jeta e tyre publike, por më vonë janë bindur për këtë gjë dhe është bërë publike nga i ati që djali uh, nuk kishte parë asnjë njeri tjetër me sy përveç tij, nuk e dinte konceptin e femrës se çfarë ishte djali. dhe po, oh, po, sepse po. kishin jetuar gjithë kohës në pyje me kafshë dhe pa ekzistencën e një njeriu tjetër ata janë marrë nga banorët, janë qytetëruar tani, janë kthyer në qytetin pranë por që ende e kanë të vështirë që të përshtaten me kohën dhe me ambientin tani. Po histori e veçantë, e çuditshme dhe e bukur në të njëjtën kohë. Mirë, ne do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe do rikthehemi sërish në klubin e mëngjesit. Ora shënon 9:22 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ndërkohë, unë dhe Olta kemi menduar një fjalë. Altini dhe Lori do të po. mundohen që të zbulojnë se po. cilën fjalë kemi po. rënë dakord. Jemi gati për Sharadio. Gati. Gati. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. U kuptua, gjithë Fillon me ç. Jo. Çekiç. Jo, tani si e lëpim çekiçin për çfarë? Po, po më është, Olta ka shësh çudiç me vajzë. Send, është send. Janë ato po. fetishet e. Po çka po të dolti? Tani Olta kur tha dikur lëpihej një pjesë e këtij sendi, ju ka dhënë një ndihmë shumë të madhe. O Loro, çka ke lëpi kur ishim i vogël? Ç'ka që të pijem? Por gjithsesi mos u ngatërroni se e pashë ju nuk ju ndihmoi kjo gjë. Jo, fare. Mm. Është send punë, thamë është material. Për disa është punë. Për disa është qejf. Futet të materialit të jo, jo. jo, të materialit të ndërtimit apo jo? Jo, jo, jo. jo ndërtimi. Jo, është rrobaqepësi, jo. Jo, rrobaqepësi. Jo, është prej letre domethënë. Është prej letre. Mhm. Po çuna. Është prej letre. Po ju kemi ndihmuar shumë këtu. Edhe mbanim në gojë ne këtë? Jo, nuk e mban në gojë. E lëpinim. Jo, më dal pisher pas herë. Jo, pas herë, mjafton vetëm një. Okej, shiko, vjen ke zarfet. Pra kemi thënë është këngëtare, shumë e njohur. Është ka qenë dhe modele, ka qenë dhe modele. Mhm. Do modele. Është marr me foto me me misin. Po tjetër? Është edhe bjonde. Kohët e jo. fundit. Jo, është bërë brune. Është bërë brune. Po. Okej. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Ndërkohë ne ju lëmë në shoqërinë e Sias Mirëmëngjes Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Mësimi apo praktikimi i aftësive të reja është tejet i rëndësishëm dhe vetëse dihet që është vital për një karrierë të suksesshme. Për të mësuar gjithmonë gjëra të reja në jetë, është e rëndësishme t'i jepni vetes 5 orë në javë për të mësuar diçka të re apo për të praktikuar një aftësi. Rregulli pesë orësh është shumë i thjeshtë. Investoni të paktën pesë orë në javë apo një orë gjatë ditëve të punës për të mësuar. Çfarë forme merr ajo varet nga ju, por esenca është të shpenzoni një kohë të mjaftueshme për ta përmirësuar vetveten. Si çdo njeri që dëshiron të mësojë dhe të bëhet më i mirë, po marrim shembullin e Benjamin Franklin. Koha e mësimit të Franklin përbëhej nga këto. Zgjimi herët për të lexuar dhe shkruar. Vendosja e qëllimeve personale dhe ndjekja e rezultateve. Krijimi i një klubi për personat me të njëjtin mendim që aspirojnë të bëhen partizanë dhe tregtarë që shpresojnë ta përmirësojnë veten përderisa e përmirësojnë komunitetin. Kthimi i ideve në eksperimente, pyetje pasqyruese në mëngjes dhe mbrëmje. This is Club FM 100.4. Ndërkohë Olta kemi fitues për të dhënë, ishte kënga e ditës para pak. Po, Jeri dhe mhm. është mm -hmm. Amorela 516 i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Ndërkohë që fjalën në radion tonë e ka gjetur Olsi dhe ka thënë pulla, pulla bravo, e postës. Bravo, bravo, bravo. 770 i mbaron numri fiton dhuratën nga Electronic Line. Mhm. Mm Ndërkohë çunat kanë rënë dakord për një fjalë, unë dhe Olta do të jemi në ndjekje të kësaj fjale. Gati. Është send fjala juaj? Jo. Jo. jo. Një gjë që hahet. No. Është koncept. Yes. Ew. Ka të bëjë me sasinë. Po, s'ka më sida. Mm. Dhe kemi dhe të tilla për shembull. Domethënë të tilla dhe të tilla. Njësi ma Njësi matëse. Jo pra tha me sasi. Jo pra themi me sasi do të thotë që po mirë mjaft atë. Ka kaq ose kaq. Gjithsesi Le të përqendrohemi te koncepti. Ti lëre. Tha goca. Më hutuat fare tani. Po jam unë se. Po tani ka lidhje me drejtpërdrejt me ty Lori për shembull? Jo, jo, ka lidhje varet domethënë varet. Po nga mm. po kur varet kjo Lori? A ndodhet mes nesh këtu si grup? Për shembull ka raste Olta kur thuhet jo. që është një numër? Jo, nuk është jo. numër. Okej. Hm. Që se ti Olta për shembull ke virtyte. Po. I thua me këtë fjalën, që thua kam sh. Me sh fillon njëri. U, shumë. Shumë. E saktë Jeri. Ua, wow, vërtet. Dhe kemi dhe fizike, që është pika. Aha. Dhe pika pakicë. Po si u shkoi mendja? Lori, kemi dhe, sigurt që Lori do ketë. Por kemi dhe në formë koncepti. Bravo, bravo. Wow. Mirë. E zbuluam tani. Bravo Jeri. 0-6-19-27-12-22 Olta, përpara se të largohemi për një këngë tjetër A kemi fitues për zërin apo jo akoma? Uh, vazhdojnë, tentojnë të gjithë këngëtarët me radhë Jo. Por jo. Por nuk e kanë gjetur atë të saktën. Jo, do të thoja që po wow. ka një cilësi kjo vajzë që e dallon nga të gjitha vajzat e tjera. Ka një paradoks. E kishte në fakt se tani ndryshoi apo. Oh, hmm. pse i paska hequr? Ishte si njollën e ka. Ah, e dha. E dha, ta, e dha. E dëgjojmë edhe një herë të fundit atëherë. Brez me ëndrra. Brezi jonë ka qenë pak më ndryshe, ka qenë brez pak më ëndërrimtar, më me pasion, ka qenë gjëra të tjera. Po sa kanë pas ëndërruar ata? Faktikisht, unë prandaj thashë ti ke bërë një punë shumë të mirë sepse edhe unë që e di kush është, kur e dëgjoj nuk Ai ka marrë pjesë Altini dhe Olta Lori në mm -hmm. konkursin më të madh që bëhet në Kanada, zhvillohet prej shumë vitesh, është konkursi i matematikës ku marrin pjesë fëmijë të klasave të treta dhe del fillon konkursi gradualisht, duke filluar nga ushtrime më të thjeshta, fillojnë vështirësohen derisa arrin vështirësia maksimale. Ky nëntëvjeçar me emrin Kevin Bajraktari, që është uh, me sa lexoj unë këtu djali i një doktori me emrin Andi Bajraktari, janë nga Shkodra, oh, por që jetojnë prej vitesh në Montreal, ka marrë pjesë këtë vit në konkursin më të madh të matematikës dhe ka arritur që të jetë i pari. Wow. Ka rrëmbyer çmimin e parë. E mrekullueshme. Mora vesh që në këtë konkurs marrin sh pjesë shumë fëmijë të klasave të treta, rreth 6000 ishin të regjistruarit, Ky ka arritur që të jetë ndër pesëmbëdhjetë të parët dhe më pas ka vazhduar konkursin me ushtrime shumë më të vështira dhe ka rrëmbyer çmimin e parë. Bravo, bravo, bravo. I lumtë shumë. Mm, ja, lajme të mira edhe në këtë rast, ëh. Se gjithmonë po, merremi me lajmet jo të mira, prezantimi nuk është dhe aq i mirë, Por me sa duket, ja këto lajme bëjnë që ne të ndihemi shumë krenarë. Që ne të futemi konkurs... matematikës dhe ta shohim në një perspektivë tjetër. Ky konkurs ka qenë nga viti 1990 që organizohet dhe me shumë sukses sepse zbulojnë talente të reja nga shkenca. Olta, fitues kemi apo jo? Është gjetur më në fund zëri. Wow. E kanë gjetur. Si po, vjeta gjithë. Është më thjesht. Ne e dhamë, thuajse. Brezi jonë, ka qënë pak më ndryshe, ka qënë brez pak më ëndërrimtar, më me pasion kanë qënë gjërat atëherë. Kush e ka gjetur? Fatosi 203 mbaron numri fiton dhuratën nga dyqan taksi.com. Bravo. Po për sharadën e çunave. Sharadën e çunave kanë gjetur e ka gjetur Kozmai, ka thënë shumicë. Pak më parë ne këtu në klubin e mëngjesit po diskutonim për marrëdhëniet që keni me kolegët, a shkoni mirë apo jua bëjnë jetën ferr. E vërtetë Sheri. Dhe unë po shikoj një studim ku janë përfshirë 275000 njerëz, është një studim shumë serioz, mm -hmm. dhe ka të bëjë pikërisht me vendin e punës dhe rezulton që njerëzit që kanë sensin e humorit Ky është çelësi i suksesit në vendet e punës dhe janë tre arsye se përse humori është çelësi i suksesit në vendin tuaj të punës. Mm. Hm? Sepse humori të mban në punë. Po. Pra, siç ju thashë, 275.000 njerëz janë marrë. 275.000. dhe është zbuluar se niveli i lartë i lumturisë në vendin e punës i bën njerëzit më kreativë. Arsyeja e parë është pra kreativiteti, sepse humori është mënyra më e mirë për të krijuar një ambient të shoqërueshëm dhe të lumtur ku njerëzit mund të komunikojnë shumë më kollaj me njëri-tjetrin pa mbetje qejfi apo pa uh, gjëra të tjera negative. Pra nëse ti ke një humor me ke, apo ke një sensin e humorit me kolegët në vendin ku punon, je edhe më kreativ sepse je kjo ndikon nga njerëzit. Kjo ndikon edhe në performancën e punës tënde. Kjo është arsye e parë. Mm. Arsye e dytë është që të mban të qetë gjatë ditëve të këqija. Duhet të jemi realistë që jo çdo ditë është fushë me lule, ka edhe momente ku ti kalon Dhe ne dimë që jeta është malore, momente jo të mira, po, në ambientin e punës po flas po, po. gjithmonë, megjithatë, sensi i humorit që kanë kolegët e tu apo dhe ti vetë, do filloj dhe do ndikoj automatikisht edhe kur ti nuk je në ditët më të mira të tua. Pra marrëdhënia po, që krijon me kolegët që kanë sensin e humorit, automatikisht bëhet uh, edhe si një injeksion për ty kur nuk je mirë atë ditë dhe ndikon që ti të rregullosh gjendjen e humorit gjatë gjithë ditës më pas. Dhe po thonim tjetër që e treta, ëh, mm -hmm. humori të mban të shëndetshëm. Oh, oh, super. Pam. Po. Të zgjat jetën pra. Mm -hmm. E mhm, kemi thënë pak fjalë, po, sepse pra, ju e dini që stresi bën të kundërtën. Populli ka kokë. stresi është i keq për shëndetin, aq më tepër për shëndetin mendor dhe zvoglon performancën tuaj apo sjelljen tuaj maksimale në punë. Por sensi i humorit të mban shumë mirë edhe nga gjendja emocionale. Pra largohet stresi, ju ndiheni më mirë, ndiheni më mirë me kolegët tuaj, me veten, kështu që edhe puna do të ecë më së miri. Këto pra ishin tre arsyet se pse duhet të keni humor apo të rrethoheni me njerëz që e kanë karakteristikë humorin. Kjo pra është arsyeja pse duhet të buzëqeshim në punë. Po. Lori, Lori. Ti je shprehën çik po, Lori. Po. Që ti je më më. Ti nuk ka se se un Altini dhe Olta në dëgjova në lidhje me kolegët. Kjo besoj ishte e gjë. Po me fjalë si do e shprehje Lori? Edhe një herë tashi ta. Ja, kjo ishte paksa Lori tashi. Mos dil nga vetja. Ti je në një ambient ku Ndihesh mirë Lori apo jo? Po sigurisht po. E mund të thuash të gjitha gjërat pakënaqësitë që ke me Oltën, a? Pakënaqësitë. Çdo gjë, ankesa, çdo gjë. Po ti i kalon edhe kur ka momente kështu të vështira me Oltën, pse po. Oltën ke më afër, kuptohet. Po, me Oltën, me Oltën e kam. Mm. Me Oltën ose gjatë këngës me ty për shembull. Po. Futet një këngë. Nëse unë mendoj Eri që ne ndryshojmë në fakt në lidhje me punët e tjera, duam mm. apo s'duam ta pranojmë. Po e vërtetë. Plus edhe që kemi kaq gjatë që punojmë, më shumë Atëherë, përgjigja ime është në B, Altini. Mendo mirë. Atëherë nominohet Altini. Altini. Të dali nga Klubi i Mëngjesit. Jo, jo për të dalë, jo, ja. Dal vetë. Cili është vendimi? Do. Cili është vendimi që do të marr Lori? Jepi pak kohë. Mendoje mirë. Duhet të qëndroj Altini apo duhet të largohet? Tani ju të dy keni ngjashmëri me njëri tjetrin, flokët i keni pak më të gjatë. Për çfarë po flasim? Për Erin kohët e fundit. Mjekër. Të dy keni mjekër. Altinit i vjen një çik më stërgjatçe dhe na shukur se mua më hapet pak në anët, po do ta rregullojmë. Më e gjerë kështu. Do ta rregullojmë. Do rregullojmë ta rregullojmë pjesë. Po. Mirë, faleminderit. Do dëgjojmë apo do mbyllim? Do ikim. Do të fare. Do ikim tani. Tani. Ora 55 minuta. Do thyesh një herë? Thy xhamin edhe Duhet ta thyej patjetër. Ka lënë një gur Blendi apo? I kemi dhënë gjithë fituesit Olta?